บุ๊กทูเจ็ดเซยมหมายเลขชีสลาดิฉันนับโปช í ต a m หนึ่งสองสาม Jeden, dva, ทีดิฉันนับถึงสามปอชิตัมดอทรอกดิฉันนับต่อไปปอชิตัมยาเลยสี่ห้าหกสตีรีเพชเเจ็ด ก้าเซเยมอสเซมเยเวดิฉันนับปชิตัมคุณนับปชิตัสเขานับปชิตาหนึ่งที่หนึ่งเยเดน prvý สองที่สอง dva druhý สาม ที่สาม tri tretí สี่ ที่สี่ čtyři čtvrtý ห้า ที่ห้า teď, pětý. Hok, tí hok. Šest, šestý. Cet, tí cet. Sedm, siedmi. Pát, tí pát. Osm, osmi. Káu, tí káu. deväť, deviaty.